Alia Sayyidi Siwaka Fa ing tarudda kuntu sehson halika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Amma Ba'du Engkang tansah kaula mulia akan Poro alim, poro ulama Poro kiai, poro ibu ibu nyai para sesepuh pini sepuh abil khusus sahibul hajah engkang gadai hajat kok ya ketutupan ini kan mau copo nih Pak Nanang Kurniawan Prasangka prasangka api tak prasangka elek. <laughs> Sing sabar ya Bu ya, masuk golput ini ki golongan sih Mbok nyamput. Loro Mbak Wahyu Tris Tianingse AMD KEB Moga-moga napa sing dados hajate dikabulna Allah Subhanahu wa taala. Apa sedadi karepe muga-muga ndang disembadani karo Sang Ilahi. Sing masalahe ruwet-ruwet muga-muga ndang diudari karo Allah. Baroke tasakuran sonten menika. Janjine Allah, Mbak, la ing syakartum la azidannakum. Syukura tak tambahi kufura tak azabi. Kau ada uang oleh nikmat syukur Allah. Iku ditambahi. Sedangkan nikmat iku gak kudu duwe, gak kudu dunyo. Awake sehat, ya termasuk nikmat saking gusti Allah. Ono sing arane nikmat iku nikmat alamah, nikmat alam, nandur pari cukul, yo nikmat teko Allah. nang jombang subur ya nikmat teko Allah mangkak no nikmat gak kudu duwe lah nek uang ngira duwe iku nikmat keliru soalnya apa uang itu tidak akan kekal abadi dalek jenengan golek duwe angel melayu nih belani elek karo dulur mele duwe eh timbangane dulure mangkak no pak dulur ya nikmat Duwe bojo ya nikmat. Lah aku karuane ya. Gurung, uh, tapi ngene-ngene akeh sing ngubrek rumangsane. Heeh, uh, uh, wis. Dikek isok ngomong lambene jangkep nikmat. Wedang jahe sak jembung ya masak yo ngira kiai tagarangan kok ngombe sak mene dobol dobol. ya nikmati kita syukur ya alhamdulillah ya titik otak oh, Rasulullah lah ya ngombini semut tak menungso ake dilokno ya ini ya pencerama tak garangan nyasar lho gak apa-apa nyepai dayangi paling ini ya suntuk-suntuk aneh antep kata ijik perawan ini jahe <laughs> Is. Jadi kok nikmat disyukuri pena, uang ini aku nikmat kudu duwe padahal lagi boten. Awak sehat ya nikmat, percuma lek uang awak loro. Duwe ake tipine apik matane belek, enake sapa gelem nginceng ya. Sikile jangkep loro pengajian budhalo. Iku carane ngoleh barokah Gusti Allah. Soale apa? Wong dikai awake jangkep. Soale napa? Cek syukur nang Allah. Wong kudu ngije kalau sing tolat oleh pengajian kitmang. mang. Nang omahku nang Kaliwungu. Lah, mbokku dek lambi jubah warna abang apik. Sak berdirane sae. Dadak wong iku nang omahku takok, Mas Rian, kambine ibuke sampean kok wapi sih Mas Rian? Gelem ta? Nggih kersa Mas Rian. Ya, tak kei, tak tak kei klambine mbokku dinggo seneng aku. Dikei klambine mbokku dinggo keset ya sida tak amuk temenan. Padha mek jenengan dikei lambe jangkep iku dikongkon muji na Allah. Aja dinggo muji ngrasani tangga. Kak kerasa mertine cangkem gak sing ngerti. Kei suara penak nyanyi religi munggah. Cuk mikir bayaran naik gak galek bangkrut ya. Cek ero gitu penyanyi-penyanyi gitu ya. Lek sampean mbak rungokno saya penyanyi-penyanyi gitu ya. Halo saya penyanyi-penyanyi rungokno ya perawan-perawan berkeliaran halo ya. Kok ono uang? Ya gak ngerti saya gak bilang merawan. Kok lah geding aku sembuh gak ngurus bah. Ya. Tadi pak suara penak gue nyeneng no uang. Kadang-kadang lah bu ya menurut saya gue ngiro. Le soda kok gak duit padahal boten. Sedangkan manfaatnya uang soda kok itu gede. As soda kok tuh tak fa umita tasui. Uang sing soda kok iku nolak tekok mati suul khotimah. Mangkakno Mbak Wayu, Mas Nanang, iki sodako, cek isok nolak mati suul khotimah, sak wayah-wayah mati bali inang Allah husnul khotimah, manggonan enok nggone suargo bersama Kanjeng Nabi dan Allah taala. Amin ya robbal. Sodako, iku gak kudu gak dhuwit. Sodako gak kudu rupa materi. Jenengan ngomong sak ngomong api, iku sodako. biwajahun maluhun dengan wajah yang sumringah. Orang tanggoni moro, mbak, omge, oh, monggo, wajah yang enak no, mas yo gak guyu tapi nyeneng no tonggo. Rungok no jawal jawil pamer gelang ikit mang. Iya bener, bujuni siapa sih? Lah yo rondo tak rapi. Hei, <laughs> eh, tiba cari eh. Hei, <laughs> eh, sak cari. Hei, sak cari. Lah jadine Pak, ngomong sing apik ambek tonggo, gak tonggare mangkel atine tonggo, iku sedako. Ana acara pengajian ngene iki. Nyumbang dhuwit lek iso. Gak iso ya gak apa-apa. Nyumbang tenaga. Ngewangi lempit-lempit karpet, ngedek-edekno terop, ngewangi nggawe panggung, ngewangi nyepakno ngombe yai ini cek gedhe rek garangan rumah samu ya. Ngono tok enak, Pak. Dadi rejeki gak kudu duit. Nikmat gak kudu duit. Sedekah ya gak kudu karo duit. Gak iso sedekah karo duit, sedekah karo raga. Gak iso sedekah karo raga. Awake lara ya sedekah karo donga. Lek gak iso sedako karo duwe, gak iso sedako karo rogo, gak iso sedako karo donyo, gak iso sedako karo dungo, cukup meneng ojo kakean cangkem. Wis gak nyumbang cangkem nyocot ya Allah, gak oleh. Gak nyumbang ngatur-ngatur, kudu ngene iki, kudu ngene iki, kudu ngene iki, kudu gak oleh. Hitung-hitungan ngono. Dadi sampeyan, Bu, oleh nikmat iku disyukuri aja sombong-sombong bu nikmat iku sing mau syukuri alhamdulillah keilambe ngomong-ngomongan sing saya ngoten lho pak tadi bersyukur itu penting maka no aja tadi wong sombong soalnya apa kabeh ini mati Allah mek sak wentoro bersani apa sih sih gak sak mentoro no alam dunia rupa rupa sak mentoro oleh selfie diayu-ayu Apa? Sementara pengajian tek teko Masya Allah. Oh, wong ngaji pertama bu cari sing didelok iku niati cok ngomong ini berginggu ya bu cari ya jadi wong pertama ngaji saya ditoto iku niati innamal akmalu bin niat kabeh kelakuan iku tekok tergantung niate TDW Jenengan pirsani, Pak. ono uang Masya Allah. uang lek amal gak niat iku sia-sia. Tapi lek uang niat gorong mesti amal iku oleh pahala. Tadi jenengan ngaji tek ya Allah kula niat ngaji mergo jenengan ya Allah. Sak wayah-wayah mati, matine dinilai husnul khotimah. Tapi lek wong ngaji niate duduk merga Allah, merga pamer rupa ayu-ayuan Masya Allah gak nomo gak tuwe. Oh, wedake padha kandel dhewe, dhewe tuwek-tuwek wedake ku batinku sapa gelem gendak riko iku ya. Wis. Nek penyanyi-penyanyi ngene iki mah jane wayah manggo gak apa-apa, sewajarnya saja ya. Heeh, uh, aku ya wedaan kan gak ketara, mangke gak kulu nemen lho rek kok ngawur ya. Yen apa sih bahasa bangna ngaji pamer rogo awake apik klambine model mm, sing jenenge kene klambine uwapi, kudunge silat nang ngguri kene nang rendo-rendone didudududuna pamer rogo gak oleh rogo iso sudo gak ngarah untune wong jangkep terus gak ngarah kok tuwek gak situ merotoli merotoli gak siji gak siji dimuti kecepet nengen melayu ningiwa dimuti ngiwa melayu nengen lho ngono lho ya Apa sih mau sembono? Irung, gak ngarah irung bangir terus. Bangir irung mergoje perawan-perawan ya. Gue rabi gak anak siji kakek inget dan irungnya mekrok lu gak bisa. Apa sih mau sombong no? Rek, ya. Bu cari ya. Rungok no iki. Pak cari eseng di sih. Walah. Gak layak sih wedok lemu silanang kuhur kakek diceladuh pak. Ketoro iki njaluk senenge tok nggih. Wong ki pas emang gerakna to obat dhewe. Salammu ngaji eh. Kakek nyelatu aja bojone ya. Eh, gak wani ngomong ding kluk gak dijatah kon ku bengi. Kok ero ya gendhe iki mbok kowe biasa. Eh, ta ya. Wis, dadi ngajiku pertama ditoto iku niate. Pertama budal merga Allah, sak waya-waya mati husnul khatimah manggone nang swarga. Niatku penting. Wong biyen Pak, cak, iki sing tuwa-tuwa sing paham ya. Wong biyen Pak, jarang ono sing sok muni alhamdulillahi rabbil alamin. Jarang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu tok, wong biyen dongane mandi-mandi masih ya donga Jawa. Apa bedane? Soale wong biyen sing gak fasih ilate tapi atine tetep nyambung nang Gusti. gak muni kabeh moh Wis sak jembung gak pek panas, gak legi ana semute pisan. Kayak no cangkeme nyocot. <laughs> Wis. Bu. Ya, apa iku, Mang? lali apa ya jahe mari ngono sak durunge jahe mang apa Hah? Bi. Apa sih lali aku mang? Nama Pak? Ah, Yo! Al-Fatihah. Cari lapo. Kayu pun ditawak-tawak non jembo. <laughs> Ya tak no. Ayo gak payu re re. Wis, tak ini. Wong biar dengan yang itu tak mandi. Soalnya apa? Saya gak nyambung ilate tapi hati ini tetap nyambung dengan Allah. Aduh, aduh, aduh, aduh. Lapo, saya kira aku cantengan lah, bolos di TPT nyut nyut nyut mari. Cur cur cur cur cur lapo uyuh anyang anyang aku. Talen ono karet mandi. Tapi eh ya bu ya asli nih ya, wong biyen iku sing ditaleni karet iku wong lanang. Soalnya nak dongane gak nalenani jempolane, naleni ikine. Iki ana pucuke cek iso dibayang ditaleni. Lah wong wedok gagablek pucuk ditaleni barang terus opone? Jempolane ya pinter, cerdas wong iku berarti ya. Wong biyen dongane donga Jawa, mandi-mandi wong biyen gak ngerti. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karo kate turu gak ngono dongane wong biyen. Niat ingsun turu, lawangku lawang wesi, sing jaga para wali, badanku turu nyawaku tangi. Ngono. Ana maling tangi temenan, mbo apane ngono lho ya. Manu e manu e wong ki. Manu jare ngono kok. Ana ta manuk tangi ku gak iki gak seneng aku bucari manuk manuk ngaji gurung bengi ngeres pikirane gak anu gak seneng aku mbuh arepmu ngono ta lha biyen wong biyen ana bayi nangis disowo yi anak kula niku lho yi nangis mawon rong tahun setengah ya ndek waya nyape rini ya nggawa sego karo ndogodo kan disape Bismillahirrahmanirrahim. cermoratu si jabang bayi lalio duduh karo susu ilingo sego karo banyu adem asrep ketiban iduku putih cuh cuh cuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah disape bayi ini tengah wangi nangis ah ah disusun disusun mbok nih mbok temenan tetap ganti bapak ising antri <laughs> dongane mandi wong biyen bayi nangis karo donga Arab rone donga Jawa bayi nangis wong biyen cekel bun-bunane karo maca tiri-tiri si cabang bayi kedadian saka banyune peli cep meneng cep meneng cep meneng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ngono ya meneng temenane ya si bayi ini nangis-nangis ya wacana iku mandi Bu cari lho tak jejere piye? Tak ulangi. Tiri-tiri si jabang bayi kedadean saka banyune pelicep meneng cep meneng cep meneng la ilaha illallah muhammadur rasulullah wong biyen dongane dengan jawa mati Mbak, aku wedi. Mbak, lapo wedi karo Mbak Sri? Aku dudang Mbak Sri piro 650.000. Lah dicelatu yo apa, Mbak? Mbak, tak janjeni nyaur iku setahun tok, dadi saiki telung tahun kae iso balekno. Gak usah kuwatir mrene ono tali rafia. Pucuke klambimu talenono karo maca donga. Gak nalen-naleni klambi, naleni lambene, Mbak. Nale, nale, Mending Mbak Asri kayak itu yang meneng eh, kayak wani kondo apa-apa. apa? Wang pian singkat fase. me mek ilate tapi ini tetap nyambung nok pangerane. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim taiman. Ayo, oleh syafaat kanjeng Nabi. حلقي كلهم هو الحبيب الذي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا wasi'al Nah, tadi Pak, boleh maca solawat. Iku adalah salah satu pemanfaatan lidah. Kailat jangkep nggo dikir nang Allah, cek ditambahi nikmate, ojo mau digo ngrasani tangga. Lah caranya bersyukur iku akeh. Kok wong gelem syukur nikmate ditambahi. Mas Rian, caranya syukur ya apa siji? Syukur bilisan, syukur kelawan omongan, nompo nikmat didi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kula sedina nompo nikmat saking jenengan kata ya Allah, matur nuwun lambe kula tak gone wiritan ten jenengan ya Allah. Ngono. Pengajian nak kae. lho mulai kabeh jok lali rawone lho ya yai teko gak disuguhi sik kok ngon munggah tiba sama budal disik karena kucik oleh mangan sik dadak dikerek no mari ngono langsung mulai gak keberingin cipi ayo aduh aduh ini rek rek panas panas gak oleh rawon gak no esi wedang jahe gak lagi pisan jembungi gede-gede percuma percuma sajan tau apa Allahumma sallallahu Muhammad Alhamdulillah ya Allah oleh nikmat akeh bener iku ngono Pak tadi jeneng oleh nikmat penak tapi lek wong oleh nikmat dinggo ngrasani ya gak suwi dijopo karo Allah nikmate Mangkak nobu, ayo podo-podo njogo lambe, ojo sampe dinggo ngrasani tonggo nih. Soalnya nopo lambe niku organ intim Pirsani. Pirsani. Ana wong papat, wong papat iki digawe swarga rindu. Dadi ana wong papat sing dirindukan surga. Salah satunya adalah Hafizul lisan wong sing iso njaga omongane. Dadi wong sing iso njaga omongane iku dirindukan surga. Wong sing iso jaga omongane dirindukan surga. Terutama wong sing kudu iso jaga omongane iku wong wedok. Soale apa wong wedok iku rawan dosa. Mangkana ana wong papat, wong papat iki ciri-cirine wong sing kate mlebu swarga. Salah sijine yaiku wong sing lisanun fasihun, wong sing omongane fasih, wong sing omongane apik. Tapi lek uang ngomong sak ngomong lisan fasikun uelek bocuan iku ahli neraka. Mangkano uang api gak api, iku didelok tekok lambene. Lek lambene api, insya Allah atine api. Soale apa? Lidah merupakan juru bicara hati. Lek atine api, berarti omongane api. Tapi lek wong atine elek, omongane ya eh. Gak nang omah, gak nang pengajian ngrasani ae. Mbak jari ane Mbak Nur mari ilang sopo Adelia sing di nomor luru alala pali ya colong pacari dewi ojo ngomong sopo sopo tambah aku sing ngandani kau dari Mbak jari ane Mbak Nur mari ilang sopo Adelia sing di nomor luru alala pali ya colong pacari dewi ojo ngomong sopo sopo tambah aku sing ngandani kau dari Mbak jari ane Mbak Nur mari ilang sopo Adelia sing di nomor luru alala pali ya colong pacari dewi ojo ngomong sopo sopo tambah aku sing ngandani kau dari Mbak jari ane Mbak Nur kudu ilang le kena lambene bucare iya sopo ne Mbak Nur sopo Adelia sing di nomor luru alala pali ya colong pacari cari dewi aja ngomong sepuluh tambah aku sing ngandani yo yo di rahasia cari ini rahasia saksi doar rukabe kena penyakit Aja kondo sopo ono awak rakyatmu kaya ngono kata Lah rakyat elek iku sing bertugas pertama, pemimpine opo maju ngandani, Dik? Omongan kaya ngono gak apik, lek awakmu eruh berarti nyebarno aib, lek ceritane salah berarti awakmu fit. Nah, toto ngono ae. Makno ngomong sak ngomong dijogo, karo bojone ngomong sing ngomong dijogo. Kula sanjangi wedok-wedok rungono sing gak bojo-bojo. Halo. Ana wong iku Pak yo wong iku gak tau ditampa ibadahe. Lek wong iku mah gak tau salat. Dadi sedekah ya apa gak ditampa lek gak tau salat. Sia-sia. Soale apa salat iku ibarate awak. Salat ku sirah. Wong urip gak dik sikil iso tangi, tapi wong urip gak dik sirah mesti mati. Sedekah ya apa, Pak? Tapi gak tau salat percuma. Niki ya. Jadi berarti uang sholat ku rai. Pertama sih didelok rai ini. Nek rai ini api insya Allah jeruannya ya saya. Makanya uang rabi ngeser. Sen didelok pertama mesti rupane gak ngarah kentoli ya. Cok guyu ae kon gak pesan kepuyung delojor kabok kon kok ya. Heh? Heeh. Lah tapi, ya, ya tapi ono uang ima amale gak ditompo lek gak tau salat yo ana wong salate gak bakal ditompo babar pisan belas di kitab Duratun Nasi dijelasno sapa iku wong sing wani sing gare mangkel atine bok Tak baleni nyauto sing banter ya Pak ya. Cek krungu kupinge wong wedok-wedok sing wani sing gare mangkel atine bojone. Klambine dawane sak pira? Salate ngetepruk kaya apa? Bokonge jentito sak pira? Tapi karo bojone gare mangkel. kakek nyelatu sampai pak cari kuru mongko ibadai ka oleh opo pandangan meripati lho sakno aku gak mentolo pak assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya Allah mas, sampean ku kerja mas, gaya rakyatnya sampean. Sampean kok sakno mas, sampean saat ini pegel ngerasana toyo nopo, toyo asrep nopo, toyo panas. Lengono lho bu, toyo panas dek, ongge mas, kulo masak no. Kudungu bojo mole gak tambah di puji tambah dilok-lok no assalamualaikum waalaikumsalam lo mandore mulai gak tau gue duwe sumpek aku ya Allah wasno tarma tanggane mbak ya Allah kayak terabi telung tahun tuku mobil tuku oma aku rabi karo samen mah pas bolong tahun gak tau no senengi susah hai jari ini bu cari rabi gak tau senengi belas lah terus ben bengi sih megap-megap meremelak iku sopok Buk, gak oleh muni ngono ya. Heeh, ngono tak gak oleh. Makane kudu dijogo. Wong wedok iku rawan. Wong wedok iku loro keistimewaane gampang mlebu swarga, ya gampang mlebu neraka. Mlebu swarga, wong wedok masakno bojone iku padha kaya haji umroh mabrur. Wong wedok kok gelemuni alhamdulillah pas diblonjo karo bojone rungokno kupinge Mbak Wahyu Tristianingsih. Ningsih. sak soge-soge wong wedok kudu tetep tawaduk no ngone sing lanang ya masa bu cari soke mbak pak cari kok lali sing dia duwe, sing di tiga bareng Gak oleh wong wedok ku prinsipe duwekmu ya duwekku, duwekku ya duwekku. Gak oleh. gak oleh sing di sing ana ya iku sing digawe. Rungokno ya. Bu, uh -uh, gak oleh ngunungku, mangkakno ayo ditoto bareng-bareng. Wong wedok masakno bojone, pahalane haji umroh mabrur. Mas, alhamdulillah kula njenengan blonjo 20.000 matur nuwun sing kathah. Gampang napa angel? Preketek lek gampang. Ya. Gak e wong kene blonjo akeh, ngomong ya akeh, blonjo titik ngomong ya. Dek nanti sak mlaku-mlakune sikil, blonjone saipet berarti. Kalau yang nunggu belanja, Mas jenengan belanja selawewu ngerasa nopo ya Allah dek selawi masana balik PT ayo dek ya aku ah, tuh iso ayo mune gak cukup mune ya selawewu gimana bali PT luwe luwe selawewu lima ngewu tuh kono gromane cekere loro dasi telu tuh kono di bojo pasar penuh bungetan pinggir lor jalan wangi lanang wedok potongan lanang kabeh Oleh lima ewu ni mana lurus setengah tiga tahun ada bapak ngusuk oleh telu. Lurus tengah mana tukok no lombok. Lurus tengah mana tukok no bumbu masak mah mudah murah meriah. Lurus tengah mana tukok no tahu. lima ewu ni tukok no beras. lima ewu ni celeng no nggo tambelan tuku LPG. selain gay masak bali PT dat. Roa. Roa. Paham? Cek manduk-manduk tok ae. Heeh. Uh -uh. Sing di sebelurah, garap pisan ayo. Mm, karuan ya menisan. Pak Lurah saya di Pak Lurah e, ayo. Ngapok kok ngajak menang bengok sitok ra rungokno iki ya. Karuan e, Pak Lurah gantan saka Allah mulia agen ngapunten nggih ya. Bu kipas kipas sae. Ya. Mangka lho kula lek mirsani ya Allah wong wedok Ya, masakane. Kok ana wong wedok masakno wong lanang? Sing lanang ku mangane akeh. Setiap butir padi itu dinilai 10 kebagusan. Mangkan lek bojomu mangane akeh, aja tambah moklokno, syukurono. Bojone mangane akeh tambah diloklokno, Mas, Mas, badok tak nyekek, gak oleh. Takok ya alhamdulillah, Mas. Ngono, cek wong lanang betah, cek gak sobo nanggone warung. Lah kae wong wedok, bojone gak tau betah sing lanang sapa nek ne warung soalnya apa wong wedok iku prinsipe elek kadang-kadang apa prinsipe wong wedok gelem ya iki gak gelem iki ojo nyalakno wong lanang nek wong lanang pindah ati ya pindah body uh, ya bu ya lurah cari meneng saiki ganti ya ganti bulura saiki cari bulura bulura temenan iki bojone diramut sing temenan ngono tok ae brai ae brai kok ana wong wedok brai nek oleh pengajian menimbulkan nafsu wong lanang sing dalam kurung dudu bojone dhewe bojone tanggane nang pengajian brayu wayu wayu ana pak ngono ku brayu wayu tapi nang omah gak tau brayu kok ana wong wedok kaya ngono pengajian tentek lunga seret seret lengone dintek-entekno tapi nang omah gak tonggeleng maka dia disebut tabaruj dan siapa yang disebut tabaruj maka dia disebut pelacur dadi wong wedok lek brai duduk gawe bojone iku disebut pelacur lah aku takok pak bojone jenengan nek teng griya brai ini nggih ngeten pak kudunge putih klambine putih kudungi peteng klambine padang kudungi corong klambine kalem ngene apa braine mboten wong wedok nang pengajian brayayu ayu nek omah gak tau nggih dasar kencana wong urung dina centelo dienggo centelo dienggo cek kober beda kelek jebawa abang arpe lawang dinggu pisan ya Allah gak tau parfuman sing kini konterpen disari mana soft care disari mana fresh care kini mana GPU Bojone, nih katini nyakot gak uman opo opo cek kober sarungi suwe cek kober dasteri cepet gak tambah didondomi tambah dikemiteni sing lanang gak wani nyidek wadi kenek tetanus ya Gak oleh. Bu Cari, Bu Lurah, ayu ngene-ngene iki ya pertahanan nanggone oma cek kabeh dadi barokah. Cek bojone betah, cek gak katut wanita yang lain yang beda dengan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Loro. Loro, syukur bil amal, syukur kelawan kelakuan. Contohnya apa? Sodako Wong iki sodako, iki ya ngono Nyeneng nanti nih wong liya Insya Allah rumah nikmati kimang lancar Lumintu Gak bakal entek Pak Nana Gak bakal entek ke Mbak Wahyu nge. Yakin ngawon Bener ah, Mbak Wahyu Gak bakal entek Pak Lumintu Janji ini Allah La ing syakartum la azidanakum Syukur tak tambahi Kufur tak azabi Bu Kecapan elek Bu Bu sembarang kalir ya. Lek disyukuri iku penak. Soalnya apa Pak? Uang sing soge, iku uang sing syukur na Allah. Tapi uang sing melarat, iku uang sing kufur na Allah. Soge, uang syukur. Kok iso? iyo. Kayak ingin ini, alhamdulillah. Kayak ingin ini, alhamdulillah. Kayak ingin alhamdulillah. Barokah. Tapi kok ingin ini kurang, ingin ini kurang, ingin ini kurang, gak oleh. Mangkane wong syukur ikut onok loro carane. Siji, le urusan ibadah, delok dukure. Cek tambah semangat ibadah ya Allah, arek iku lo Cek kelas siji SMA, irungi bangir, manis, pinter ceramah, sedino limang juta. Lu enak jadi bojone pomo ya. Lah nek sedina 5 juta sak wulan piro? 150 juta kira-kira wong 5 cukup luwe-luwe lho ngono lho ya. Penak lek urusan donya delok ni sore. Bojo iku donya, donya ku esine harta, tahta, wanita. Wong lanang bojo elek alhamdulillah. Delok ni sore penting je urip, timbangane sebelah bojone ganteng tapi mati sapa gelem ngeloni. Bojo elek iku keistimewaane akeh. Siji wong elek iku sregep. Rata-rata sing ayu-ayu ngene iki. Rata-rata sing ayu-ayu ngene iki. Rata-rata sing ayu-ayu ngene iki. Rata-rata sing ayu-ayu ngene iki kasregep males. Nek wong elek-elek sing nang pawon-pawon ngono kok aku sregep-sregep. Ambe sing guring-guring kok aku kudung ijo, kudung abang, kudung ungu, kudung oranye sregep. Ayu-ayu ngene iki males-males. Dek, dadak hmm, gak mangan segala urusanmu wong ayu wong elek dek tandur oke dek panen siap ya dek ani-ani bodal dek ayo lapo mas daud silakan. wong elek umba-umba sangang bak kuat ototnya oh, gede gede wong elek wong ayu manglondri loro wong elek iku sifatnya setia Rata-rata pak, sing pegatan-pegatan, sing ayu-ayu. Soalnya apa, wong wedok ayu tukaran, wani ngomong, pegatan aku mas, pegatan aku. Pegatan temenan, gak popo apa jek payu rabi. Mane, lani atasnya kaya wong kodung ijo, kodung abang, kodung pink, kodung ungu peteng sing guyu-guyu, sampai kipasan kerdes, kok tukaran menengai. gak katene tukar meni kondo pegatan aku mas pegatan aku pegatan temenan nyonyor sopo gelem rabia ngele syukur ana pak bojo ayu kok sampean di bojo ayu gak bersyukur entek entek idu, weh. ya ngono akhirnya nyewa puluh puluh juta ya gurung oleh apa-apa cekil polisi ya puluh puluh juta tinggu tuku lemah sakop pelonok sukete ya gawono tunggorone puluh puluh wala wali sak melontos Topol, topol. Ngono tok ae wis ya. Lah carane rezeki cek barokah ya apa sedako. Barokah iku Mas barokah iku masih yo titik tapi awet, gak ono bentuk tapi ono rasane. Tapi lek gak barokah PNS dadi gak barokah ya Allah, anake loro, bojone setuh sembarang kali gak sing nyentelan soro keronto-ronto nauzu. Syukuran ngene iki cek barokah. Bener, Pak. ku kuncine wong syukuran sedako gak usah kuatir Pak sing penting mlaku sak mlaku merga Allah cek barokah nggih tak dongakno kabar rezekine barokah manfaat carane golek rezeki barokah ya Allah Mas Rian siji berdoa dan berusaha gak oleh wong ku donga tok gak tau usaha ya gak oleh wong usaha tok gak tau donga soalnya jenengan iki tingkatan tingkatan kol berundul lek para yai tingkatane Lamborghini nek kal brondol iku diparkir kangelan Pak tolak-tolak kiwa tengen tapi nek Lamborghini dipetek-tek parkir dhewe lek jenengan Pak gak oleh wiritan tok gak tau donga gak tau usaha nek para yai gak popo gak usaha donga tok gak masalah soalnya apa tingkatane beda lan jenengan niru yai wiritan gak tau kerja Wiritan ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ketinggalan tak tasbih bojomu gak oleh ya ndonga ya usaha ya kalian jenengan Pak Lurah ya kepingin bojone meteng wong-wong iki gak tau dikeloni didongani tok ya Allah kula kepingin bojo kula meteng alfa tehat Sopo kate ngetengi malaikat kata ah? Loro carane cek oleh rezeki barokah. Golek tegok barang halal. Ya. Bu. Barang halal. Halal. Mas Rian anak kula nakal, berarti paling ono panganan haram. Lah panganan haram ono loro macam sing gare gak barokah. Bener akeh tapi geris entek. Aku DPT pitik 5, ulo siji jumlah 6. Lah nek pitik 5 dipangan ulo kabeh amblas, padha rezeki ke barokah. Kok oleh barang haram entek kabeh? haram ana loro siji haram lidati hibah bablas angin bekne babi babi haram ulo haram haram lidati loro anake nakal mergo kepanganan barang haram sing gak ketara yaiku haram li ghairihi contone apa botok alam toro haram Mbak, Kati masak apa? Bodoh alam toro, Ya ngol aku matang terono, Ya ya tak teri. Gadak wis bodoh alam toro wis ono, gak ono godonge, melayu nak keboni tonggo, mbak nur gak ono pisan, takok takok dewe dijawab jawab. Mbak Nur, jo ya. yo, jupu seret haram. Biasa yang ngono, wong wong. Kata ini masak kolok, ya. Kata ini masak janggelan kalau pandane njupuk sik bujuri njuk pandane nggih ya ndelok njupuk tak kok tak dhewe dijawab-jawab lah sing bahaya iki sing nomor loro pitik halal haram haram lek tukune petik ya gawe duit togel iku ngono haram Kulo niku pak nate cerak nate memang kulo penggawean kulo pak lek mboten payu ceramah nang omahku dukun ya Kulo lek gak payu ceramah nang omah dukun. Soale tau ana kejadian, wongku sikile ku lompo total. Disowokno ten kula, langsung sakal muli ya iso balik. Balik muli gak balik waras. <laughs> Salamu ya wong gendeng kok nutai. Ngene iki. Ana wong gendeng nangis-nangis sang aku Mas Rian. Kula niku lho Mas Rian. Gadai anak. Wayang bayar wisuda. Ayo bayar kuliah tapi kula saten tanah mboten bayu payu tolong jenengan sarati Mas Rian. Tak iso selawat mujiat, tak iso maca. Tak ke latine wedi dosa. Tak utangi wedi gasok balekno. Terus jalukmu apa? Tolong Mas Rian kula jenengan paringi nomor togel mawon. Muang kelaku Pak, sing jenenge bantal sofa tak gepokno. Mbak Sampai sampai wani ngingoni anak tegok barang haram, mongko anak cupet pikire, rusuh ini. Nangis bu mulih, tak kebui bantal Marian. Dadak menene nok ngarepe oma nangis mulih gak gue amplopan ya. Gak nyangoni aku. Tapi kulo yakin Pak rezeki nggak akan ada yang tertukar. Ya Pak ya. Kulo ket Bian Bu, pantangan ana ono wong dodolan bakso, kok goreng kayak pesugian munggah gunung kawi gak cemani dandangnya bakso ini dingkang setan duyui ditelai dikelocori diketei enak bakso ini gurih tapi asli ini rejeki ini anak putu ini dijopo di si -i. gak akan ada rezeki tertukar apa mana saya kerja ini gaya Allah wis wong lek kerja gawe Allah iku podo yang melaku nak banyu donya iku lemah wong lek maringi lemah itu banyu lemah ajur Tapi lek wong mari ngidok banyu, ngidok lemah, lemah katut. Wong lek kerja gawe donya, akhirat gak oleh. Tapi lek wong kerja mergo Allah donya ne melu. Kula ket biyen pantangan ceramah iku loro. Siji gak oleh buka amplop, loro gak oleh narjet. Siji buka amplop moh pantangan Ibu ket biyen menimbulkan keikhlasan yang tidak hakiki. Lah ya lah ya ado-ado kali wungu sida warek sekolah disusuli dadak mrene mok 500.000 tok gak oleh. Ya. Maksudnya gak oleh 500.000 niku mang lho ya. Guyon tok ya. Jadi ini kok ya ro ngene lho guyu temenan ya ketara. Waduh asli mulih disiki mari ngene ya. Is kumang. Kak ikhlas. Kok ada uang ceramah gak ikhlas. Atine buntu ilmu nih gak sok melbu. gak oleh narjet. Aku mau narjet. dibujui wong gelek, tapi rezeki gak akan tertukar. Mas Rian ngaji dan pun di Wonokromo siap budal. Dibujuki. Acara dibatal nomor-nomor, tahu-tahu. Tapi aja ini rezeki ini pak, masih mebusak. Rezeki ini aman. Masih mebusak betul rezeki ini, diganti oleh Allah. Kulo pengalaman bu, ceramah Jogoroto, menerima berkat nombor amplop tek muli Tetap diubur panitia. Mas Rian, megir megir. megir. ana apa Pak ngapunten Mas Rian saking senenge panitia ngantos amplop sing dikekake jenengan keliru kali amplop e operator salon tahu batinku taek taek ya ngulia lagi kiku cepat nojo ngantek lali balik imri nih soro lo lo ya ya lawang geneng iki mang nangis nangis nang aku jaluk nomor togel dadak menin nuk dukuri lauk nuk dukuri mejo ono beras limang kilo sak amplope sak mine aku tak kok makku mak tekok sapa mak tekok wong sing pengin mrene lek tak telepon asalamualaikum waalaikumsalam mbak saya minta kok kene tambah nggih mas Rian lah kok kok ngeteri aku matur nuwun mas Rian barokah jenengan kula sakniki pun saged mbayar kuliah anak kula barokah jenengan mantun jenengan tulungi lho nulungi apa wong tak utangi mm aku terus nulungi apa? matur nuwun Mas Rian barokah jenengan kula kala wingi mantun jenengan wejang mantun jenengan gepuki bantal niki wau isu eh nomere bantal swidak 8 kula tambo imetu iku ngono haram gak oleh ayo bu dadi wong luman janjine Allah janjine Allah As-sakhiyu qaribun minal haqqi wal khalqi. Wong sing luman iku cidhek karo Allah ya cidhek karo menungso Cidhek karo rejeki, ana petik loro sitok nelekan sitok ngendokan. Wong iki nang omahku njaluk petikku tak sing nelekan tak sing ngendokan, nelekan. Padahal mek wong duwe gak tau metu gak ana manfaate. Ana bencana dipakno disiki. Maka nang ini kita lak bencana, kita lak balak ya pak ya. Sak keluarga kabeh, muka-muka dadi rejeki sing amanah, barokah, sak anak putune kabeh. Al-Fatihah. Amin. Pun doa ini mungkin wadon piambek gih, mugi mungkin barokah manfaat. Kulo mak doa ngakno, opo sih tadi hajati lan panjenengan sedoyo di Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu tinungo, Gih, muka-muka kulo lan jenengan kulo ngiti diparingi sehat, sakitnya agama ni pangeran. Jenengan gih ngoten tengok no panjang umur sing barokah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten le omongan kulo kasar, ake sana, sanak ndedonga sing bener, le kerasa penak ya no maneh. Lek omonganku kasar, anjani kulo makhluk kasar, bu cari bulurah, lek kepingin alus yo ya ngundang makhluk halus. Ngapunten sing kata wallahul muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.